karadiridimba medar niyo nkuru kuri mikoro reka ndabaramutse nongera ndabipfuriza ibihe byiza bakunzi mubandanya gutega biri ibiganiro bya radiyo isanganiro n'umwanya w'ikiganiro karadiridimba nk'uko mwabyumvise ikiganiro mukurikirana umunsi nk'uyu nkano mango kino kiganiro kigaha akanya n'akajyo kuri uyu wa kabiri ndamukiza iryo shyirahamwe yarasubiye kwemererwa gusubira gukora ku mugaragaro n'itegeko nshikiranganji nimero amajana atanu na mirongo itatu agakoni amajana atatu na mirongo ine ryo kwigenekerezo rya kabiri ndamukizo no mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe turimo mbe iyo minsi yose yari iheze hari byinshi byagiye birahinduka uruhara rwa pariseme n'uruhe kugira abarundi babandanye bahindura ingendo mbe muri politike haba mu butunzi canke mu bindi ni giki pariseme igiye guhagararira ko kugira abarundi babandanye bagendera koko ingendo kumbure bobo eh, babona ishobora gushikana abarundi ku iterambere n'ibibazo bitari bike tuza kwibaza twongera tunabaza umutumire turi kumwe kuko yashitse hano muri studio reka ngire ko ndamuramutsa Faustin ndi kumwana murongo iparseme ndakuramukije nongera ndaguha nikaze muri karadiridimba eh ndakuramukije nanje nkaba ndabashimiye ko namwadutumiye ngo tuyage n'abarundi batwumviriza ndetse nkaba ndamukije n'abarundi bene wacu bari mu bihugu fositandi kumana pariseme ngiyo irasubiye kwemererwa kugurwa gukora ku mugaragaro mubanze mutubwire uko mwakiriye iyo ngingo yo muri rino tegeko nshikiranganje eh, ngira kuyakiraho urumva twakiranye akanyamuneza urabyumva umaze imyaka ibiri eh, ibikorwa byahagaze kandi eh, mu bisanzwe umuntu aba ishaka ryo guterera igihugu camwibarutse camwigishije kikamuha ubumenyi ukumva ko nawe ushaka kugikorera mu kanya kose imana izuba iguhaye kubaho kuri ino si hanyuma agacamo nk'intambamyi nk'izo ntibiheza ngo wumva ngo binezere eh, mugabo rero bisubiriye bikaza eh, bikagaruka tugasura tugakora kaba kishima umwishimo cyane cyane eh, twarose n'akanya ko kubishikiriza dukenguruka iyo ngingo n'abayifashe ariko kumbure murugururiwe ibyatumye mwugara byo byo hari icyo mubona kiriko kirahinduka ngira wumva twebwe tugira dusubire tuje ku kivi wumva kumbure eh, abari bafashe iyo ngingo barafise imibare bari babigiriye ngabo twe icyo gihe tutabona eh, mugabo urumva bavuga ngo ntawuburana n'umuhamba rimwe rimwe nka leta ifashe ingingo nka bene izo nti leta ni nk'imisozi ntimuca musitana mhm. ntimunigana urabura ugumiza uvuga uti nk'umurundi mbandanye nkoresha uburyo bwose bushobora kuba bwo noshikira kugira iyo ngingo ive mu nzira eh, ariko rero eh, mfatiye kumbure Eh, nubanza kwibutsa abarundi gituma mujya paraseme intumbero yayo mm-hmm. intumbero ya paraseme usanga paraseme nishyirahamwe eh, twashinze eh, tubona turabye ingene iterambere ry'ibihugu byacu ryobona cyane cyane uburundi mu gihugu cyacu cy'amavukiro twari tumaze kubona neza yuko ibituma ibihugu bitera imbere turabye muri kahise k'ibihugu yuko biva ku kuntu abantu babigize imigenzo baba bafise ingene biyumvira ubuhinga ubwenge bafise bimwe bita mentalite croyance culture mm, ugasanga hari ibintu imigenzo biri mu gihugu n'amapratike ingendo bafise ishobora gutuma badashobora gutera imbere ugasanga rero tukabona hari ibihugu Eh, abantu bimvira ngo igihugu gutera imbere cyane ngo nuko ubufise ngo bwa butunzi kama bwinshi ngo inzahabu ngo amapeteroli n'ibiki ukabona ko ibihugu ahubwo usanga byuzuranye ibyo bintu mugabo mu iterambere ugasanga biri inyuma hakama injyana ngo ni maledikisi waraba ibindi bihugu ugasanga ari ibihugu ata peteroli ata atanze ahabo atari nime n'imwe bafise ubwo ukabona mu iterambere bariko baraduga abantu babaye mu neza mhm. ukiyumvira none urumva rero natwe Burundi eh, uko turi kose mhm. nitwoshobe kuba turi aho turi kumure twabaye twisuganije gusumba reka rero dushyireho ishyirahamwe ryoza rirafatira ku kundi ibindi bihugu byagiye birava muri ubwo bukene hari ibihugu rero bifise byagiye biratwirika nk'ibi bya singapuru bya irimurise eh, iby'ubuyapani n'ibiki mbwa byose turiko turagirana ari dusanga byarigeze kuba bikenye mbwa bamaze guhindura ingendo bamaze kubona iyindi mico ugasanga byateye imbere iyo turiko turigisha rero guhindura ingendo dufatira kuri bose mm-hmm. hari abatwara agaciro k'urwego rwose ntabwo ndabivuga jewe agaciro k'urwego rwose ni agaciro k'abantu baruserukira barurongoye la valeur d'une institution est incarnée par la valeur d'une institution c'est la valeur des hommes umva mu gihe rero hariho abantu bashobora kuba babikora nabi barashobora gutakaza agaciro k'urwego kana karuba ruko rakora mhm. hajya jewe nta nta ntuzeyi ntabwo amafise uri karayifata avuga ati ibi naho byigize inyuma bizoguma biza bizogaruka mhm. kandi n'ubu urabona ko byagarutse mhm. nibyo ngo biranagezweho mu mu madisikuru ariko aravuga ubu turanabikengura kurumva jemba nzi ibintu bitare valere zitwara sosiyete zitwara ibihugu ugomba uzura umutegetsi karana ko bisubize inyuma ugira iki urarengana mugabo bitegeza kugaruka bizokwamaho urumva nico gituma rero nkazijya ngiyo zifashwe twebwe ntabwo badeza ngo sinadutere tuba tutina hari ukuntu abantu batabonye ibintu kumwe ukabangira mugabo kugira nabuze ati muri uwo mwanya eh, leta ni nk'imisozi ntimusekana kuko uwagufatiye ingingo yakoresheje ububasha yahabwa n'amategeko na leta urumva ntawurana n'umuhamba rimwe rimwe ko abarundi bawuciye eh, faustin ndikumana umurongo ipariseme babugarira hari kuri leta yindi ariko uno munsi eh, mukaba mwugururiwe muri leta nkozi ngira ngo murumve icivugo cyayo ni gute mugiye gukorana eh, na buno butegetsi buri hano uno munsi bita leta nkozi kandi mbyeyi ubwa mbere hoho ndibuka n'icyo gihe Eh, hariho umugambi twari twatanguje eh, wita ukuri ku biduhanze yarisekeza mhm. twatanguje ukuri ku biduhanze hari imbere y'amatora twari twifuza iki twifuza tuti aba banyepolitike usanga bagiye mu matora kuvuga ibintu ugasanga bidatomoye rimwe rimwe cyangwa ntiberekane neza icyo bashaka guhindura mu gihugu Eh, kujya kwa handi ma politiki yiwe urabona ko umutegetsi agiye kwitoza atahura ubwa mbere ingorane igihugu yaba afise kandi ukabona ko yazitahuye cyane akabona iziri prioritaire gusumba izindi kandi ukabona ko afise inyishu mhm. turabona ko ibyo by'intwari ibereye n'igiturire babishize imbere hanyuma ikindi nacyo ni uko kubona ko iterambere kuva mu bukene lorance ekonomike mhm. kijya kivuga mpa ngo ngo umunwa wose uronka icyo ufungura umufuko wose uronka amafaranga ijya mu bisanzwe ubwishize mu gifaransa ni rolance ekonomike mhm. nabumva babonye ko hariho iminwa idafungura hariho ibintu bidafungura hariho iminwa idafite amafaranga ubukene kandi eh, n'ibiharo byaravyerekana ibiheruka bayise butodo povete monetere mu gihugu mu Burundi hari nkana z'inso zirenza 80 kwijana naho kandi ugasanga bishaka kuzana n'ige bita todo povete en condition de vie mhm. na ibyo nari narabibona igiturire no kuvuga ko cari cira cyangendo yacu bo hari ibintu biriko birafatwa bija ku mugaragaro ho na yuko twarisemerera ico gihe ntitwarira busema eh, eh ntitwarira busema hmm? Eh, ntitwarira busema eh, ntitwarira busema eh, uri muntu ari isemitarira gusema umva baba bemera kameme yuko hari ibyo umuntu bivyo umuntu abari karavuga kandi uranako bimwe bimwe biriko biragaragara babona mhm. ati ibintu byari urumva rero iyo muramaze gushira tubanze kubona ko ibyo bya corruption ntwari bariko batanguye kubishira imbere n'ibyo bya relance économique n'abategetsi barabibona ntitukivuga ngo igiture mu Burundi ngo cari kihari ngo cara biragaragara nibiriko birafatwa bimwe bimwe urumva rero nituri muri tukiri muri discussion ahubwo ubu twovuga tuti none bivemwo gute Eh, Faustin turi ngaho nyene ngira ngo nkuko mu mwabicishijemwo abategetsi batari bake bariko barafata ingingo zimwe zimwe ziboneka yuko dushobora guhindura ibintu dufashe eh, mbere tugahera no ku mukuru w'igihugu abo agenda ah, akura mu mabanga canke basubizamo mm. dufashe abo oh, nko mu bushikiranganje ubwi Um, bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano aho bafashe ukaza wumva ati aba n'aba n'aba reka mbere tubigwe ko ati aba bakontabure aba a barakuweho ubu amatagisi natogwe n'abana bariya kugira barabe yuko ubutunzi ubwo kwiyongera mu makomine no mu gihugu ivyo mubona ari kimwe mu bishobora gutuma igihugu kironka ubwo butunzi cyangwa gitera imbere mu bijanye n'ubutunzi ubwa mbere ho ni ubutumwa bushasha ni mesaje foru ubutumwa bushasha ntitwari tunabimenyereye ni ubutumwa bushasha iyo ibintu bisa byaragiye mu bintu byo kurangara cyane cyangwa abantu bakijajara ndetse hari ahantu wumvise n'umushyirangange nyine w'intwari yo hagati mu gihugu asaba imbabazi ku izina rya leta mm. barundi mm-hmm. bati turasabye ikigongo ku izina rya leta twarasamaye mm-hmm. abantu baca barijajara urumva rero ingingo ziri ko zirafata kugira ibintu bisubire mhm. urumva gihe ibintu rero byaramaze kugira hari hagenesesita icyo bitaremezire forute mhm. eh, zica zitanga n'ubutumwa ko hari ibintu byahindutse ko ingendo igira ihinduke ko epoke yahindutse mhm. ibijya rero birafise dubule dubule masembolike hanyuma ikindi eh, bahagaritswe haraca bavuga ngo ngo amategeko eh, ingene akurikizwa ibyo ibyo twame tubivuga barigeze no kwabimba nabo gatuti nyimba barashobora kuba bahagaritse abantu bivana amakontra baba bafise ibyo n'ibintu bisanzwe hariho processes irahari mhm. wari usanganye contrat durée déterminée barashaka kugira ati banza urakinjira bakuye muri ayo mabanga urashaka kura wahora tuvuguri nka kontable ati banza ibintu bike urafasha ajya muri etat civile kumbure contrat yawe here bice bihera reka ndaguha akarorero hariho ubushikiranganje bwarafashe ingingo zo kubomorera bamwe bamwe mu bacuruza mu mabarabara mugabo hariho abavuga yuko bari bahawe na meri ikaba yabahaye bakubaka hamwe no munsi ubushikanganje bukaza kuvuguruza meri ukamengo hariho kuvuguruzanya hagati ya meri n'ubwo bushikanganje n'abanyagihugu babyidogera ni za mesure forte ubwo ntizishobora kuza usanga ziriko zicinyiza na wa munyagihugu hamwe hakabaho iterambere rinini mugabo n'abanyagihugu ibyo ego ndabarashaka kuvuga ngo ngira mugabo urumva ibintu bitaciye mategeko ndaguhaye akarore mm. kabo byaciye mu mategeko bagasaba muri meri bakabaha yego mm. ibyo ibyo nukumbure ntabageragira ngo ka paraka mm. birashobora kuba sivyo mhm. mugabo haro n'igihe irashobora kuza bati leta ifashe politike nshasha yibi nibi aho naho kumbure wabigiyemo biciye mu mategeko bashaka ko bakwendabiriza aho kumbura umunyagihugu arashobora kubyumva ariko kuri bose ariko nka usanga bishika bari mu mategeko byose bigaca mu mategeko ariko no munsi ugacumengo ni inzego ziriko ziravuguruza yaho urumva nyene ni bya bindi umva ngo umushiranganje wasanga yasabye ikigo abantu bagasamana ugasanga wabi namye mvuga nti ibintu by'igiturire n'amanyanga mu rundi byarabaye byinshi mu byo guhatanga amaparisera niho hantu hari n'ubu n'amanyanga menshi ugasanga iyi ifiswe n'abantu batatu impapuro abantu bose barazi nyine biruka kwironderera impapuro ngo ziraciye mu mategeko mugabo ukazubona nk'iparcelle mwihuriye ko abantu babiri batatu mhm. umwe ari karayubaka ubundi ngo naye ndafise impapuro ngo yazihawe ahubwo ni ubwo ni ukutangura vino abarundi tugasubira tukiyemeza tugasubira kukumvisha amategeko avuga birarenze birarenze mhm. yego yego Faustin Ndikumana murongoye nibutsa ariko aradukurikira ko murongoye Parseme reka tugaruke naho ku migenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu ngira muri ko umuraba byumva namwe muranabikurikirana aho ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya mu mwarakurikiranye imbere n'umubonano mushikiranganje eh, aheruka kugirana na Union Européenne eh, bikaboneka yuko mu minsi iri imbere kumbura ibihano byari byafatiye Burundi bishobora eh, gukugwaho shaka numve namwe ico mu bivugako eh urumva urabona Eh, muri ibi tuko turavuga by'iterambere uravye uburyo ubukene bubuze mu Burundi ibibazo by'amadovize ubona ko ikibazo c'ubukene kihari nta uvuga rero yuko Burundi tuzi bije ingene eh, yuko ubiravye nakijya giye wasanga iyi europeyene ija izi imbere mu bintu mu bintu bifasha nyene mu gihugu urumva hari abaye ingorane Burundi bihano birafatwa biragira gute uru twere turabarundi leta ishoboye kumvikana n'abo bafasha izo ngingo baba ariko barasaba eh, ko zoja mu ngiro bakicara leta nayo ikabona kumburisha kuko biba biri muri rijya eh, y'akorodokotono mhm. kodokotono urumva ibihugu biba vyarayigiyemo byose kandi Burundi bwayisinye ntibawufatiye akanigo mhm. igihe Burundi bwasinye akorodokotono bwarabona ivyo businye zijya rero bavuga bati kuri article 96 zo turabikorana uku nuku nuku nuko vyanditse urundi bwabisinye buzi ico businye urumva rero biriko raja mu ngiro ntawe nabirumva ibintu nibo cavuga ngo ngo ngo tuyisimbe mm. baragenda nyine kujya nyine byanditse ati tuje kunigusa tureko ko bimwe tuvuga ko twe tutabona neza tureko kuza kuvyumva kumwe urumva rero pariseme irashima kano kubona bagiye kubona bari kuraja muri ivyo ah, biganira ati iki niki niki kugira bitinde vya butise mhm. eh, Faustin dufise ibibazo vyinshi ariko kuumbureka mu minota ine duce twugura imirongo kugira abarundi bibo hanze ba telefone ariko nkiri kuri kici imigenderaniro y'ikangaruke no ku y'u Burundi n'ibihugu duhana imbibe eh, mvuge cyane cyane ku migenderanire yatosekaye hagati y'u Burundi n'u Rwanda eh, uno munsi murabona aho bigeze hariho n'amaradiyo ahora akorera mu rwanda aheruka kugagwa eh, sinzi umwihwezo wanyu wowe n'uwuhe eh, cyane cyane ufatiye kuri iyi migenderanire Burundi n'u rwanda amaradiyo ahora akorera hariya arugaye abamenyeshamakuru barenga bangahe bari hariya a uno musi n'igiki gikurikira umwihwezo wanyu n'uwuhe reka urumva ibihugu ibihugu bihana imbibe urumva bihana imbibe nyine imana mhm. yabiremye uko mm. bibwiza kuguma bibana hanyuma imigenderanire y'ibihugu n'ibindi eh, ni ikintu gihambaye mu buzima bwabyo n'abanyagihugu nyine eh, na cyane cyane mu guhanahana ibidandazwa eh, burya rero nk'abanyagihugu benshi basanzwe bibereho bikorera utwabo bahangayika biruka nibo bakunda kubaka n'ingingo nka bene izi imigenderanire y'ibihugu yatosekaye mu bisanzwe ubu unyi murabizi mwese yuko le diplomasi imigenderanire y'ibihugu ubu unyugi ukabiraba no mu bihugu bikomeye les diplomaties ziriho serivisi eh de question économique burya mm -hmm. diplomasi yose y'ibihugu ni kirategura inzira ku bintu by'ubutunzi mm -hmm. uzurabanye nabije bihugu bikomakomeye nyimo wa president Sarko muzeyi Emmanuel Macron agiye mu Bushinwa kuri ba ntajya bandadaye n'abantu ntuze inama na buyo agaruke gushika n'ubu n'intwaro kuva dusuye muri demokarasi CNDD-FDD ibyo byose ugiye ukaza muri kahise Burundi n'u Rwanda haragira igihe imigenderanire igasubira inyuma mugabo mhm. bikasubira bikagaruka mu nyuma bagiye kuja kumwe ngo bahura bagazana havyo n'amagiye guhura imuyinga pour harmonize izo ntuzeye muyinga muri katereve mu mwaka ukurikira kandi icyo gihe baguma barabonana ku mafrontiere batwira barabe eh, mhm. ariko n'icabuza ko n'icyo gihe CPG ribandanye iba n'ubu rero ibinyamakuru nabyo byugawe mu Rwanda hari umwihezo ho mwogira none ibinyamakuru ntasifise no bivuga kurumva ibiganiro bikwe nabo barumvise ibyo bivugiye ati twebwe nyine twafashe ingingo yo guhagarika barahavye mm. mm. bahaye indarumva ibyo ntacu umuntu aheza ngo abivuge kurumva mm. mubona hari ico vyaba bifitanye n'imigenderanire hagati y'u n'u Rwanda ufatira ku byo nyene bavuze bajya bacugaye abarongo ya ni kujya babivuze kutubyakira kurya naco dufise tubirenza urakoze Faustin reka twugurure imirongo kuri mwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu na na kabiri na gatandatu ubusa kabiri na na na kabiri gatanu irindwi 2022 2025 2035 na rimwe ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu canke irindwi na gatandatu ubusa umunani gatatu cenda gatatu gatatu izo nimero murashobora kuzikoresha no kuri whatsapp call ni kuri mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu twa turiko tuganira cyane cyane dufatiye kwishiramwe parseme riheruka uh, gusubira gutangura ibikorwa byayo n'uruhe ruhara bafise mu kubandanya intumbero nk'uko mwumvise yazivuze bihaye kugira uburundi bushikire ihangiro ry'iterambere mwumvise ibitari bike ubu uko byari ko biragenda b'abarundi ko narubije eh, amakuru eh, ya bbc y'ejo n'abantu ukizana amategeko amategeko amategeko nyine barenze abantu bagatanga ibiturire rero kurwanya igiturire nta muhwe nta muhwe nimwirimwo ijambo agakoresha ingingo ryiwe akamenya icyo arongoye akamenya icyo uyu rero nyakubahwa umushikiranganji ibintu ariko abarundi turi intambira kiza nimuze tubamushigikire aho ageze ikosa bamukosore mugabo intumbero yiwe ni nzima ishobora gufata igihugu cy'uburundi kiva mu kaga caguye muri aho bizomusaba ingufu nyinshi cyane rero nta byo kurindira ngo amasentare amasentare amasentare amasentare umve ibintu yakoze yobandanya inyuma mm. y'imyaka ibiri uburundi twabaze ko turaje imbere mm. agerageze gusa abo basubizaho ntibaze ari bo babandi mugabo nabo nyine bazoza batinya nimba bahora bagira ijana bazoja mirongo itanu turushaho mirongo itanu mhm. ngaho ifa ko ubu umutegetsi w'uburundi avuga ikintu akagishyira mu ngiro hariho nk'ikintu giherutse kuba cyari cyiza cyane ariko nk'ubu kizogaruka ari uko amazi asigaye kurira gutwara abanyabujumbura igihe nyakubahwa premier ministre yabwiye izo nzuzi za bujumbura aravuga ko abaropora bavayo twarakigize ko ico kiganiro ni none n'ubwo baracaropora aha murindire basubire gutwarwa hanyuma muce mugarukana ibyo biganiro nk'ibyo bintu birakwiye ko umutegetsi ikintu akivuze kijya mu ngiro ariho ibya regidezo ifu ko bijya mu ngiro apara ko uko amatsiko turavuga ikintu kimwe tukigumako rema rigatubana niko twariko ntacyo ibyo tuzobija ku kindi mhm. ikintu nagire umushikiranganji ibintu ariko arakora nabibandanye abantu turi inyuma yiwe vrema igiture kiragoye kugwanya ico nico nagomba gukebura cyane mhm. n'uwagerageje kugwanya muri Brazil kandi ari wa mbere gushika n'ubu yitwa Lula byaramugoye vyaramugoye mugabo murabona mu myaka mike yakoze ko Brazil yari yayiteje imbere mhm. imana yasuye aba Brazil bafasha agasubira kugaruka ku butegetsi narondeye mugabo ikibabaje muri guverinoma hariyo uwo mushikiranganji umwe niwe twumva gusa none mhm. abandi bariko bakora mhm. ni kimwe ni kimwe kumbure mu bishobora guhindura ingendo ngira Fostaraza kugira icagishikirije ko tuja kuri ka kabazo kugira duhakanye n'abandi twasanije ijambo n'abandi icyo vema mugabo roya imwe mvunda kubwira rero abarundi bamaze gutangwa kuvuga ubucamanza ako mhm. niko ngomba kujaho ko nakubita amaradiyo menshi ngo ngo baraye kwakurikije amategeko ngo mu kwirukana ngo bafatira mu kivunga ako karuko nabyumvise ko bigaruka cyane ubwo mhm. twumvikana barundi barundi kazi barundi barundi kazi nimba dukeneye kuva mu biro ntabyo aja gusura kuja kwiga biga iki bazovyiga mu nyuma igihugu kiriko kiratera imbere igihugu si ikintu c'ibarabara naho gutandukanya igihugu n'umuntu gutandukanya igihugu n'isosiyete yafashe ingingo nije mu ngiro ivyo azoba yihinze ko n'umuntu nkatwe tuzomubabarira mugabo mu ngiro yarokoye abarundi basa barakora rokora abarundi aho ngomvye kwishura ku bantu bishyuye bavuga ngo ngo nibarabe neza baraba neza iki basanze ari mu ijana bagasanga agace vimpurusa medali wewe uguha yaba wewe ugasanga mu bantu ijana ufise mirongo umunani n'abasuma utubaza kuzogira ankete abaronsi ku ijana no urabakura ari mu kazosura kuraba mu ko gusenga hano n'umuhinga ndakuresenka bijya bintu bikaja mu ngiro senka uburundi buzoba igihugu canyuma cambere kwisi gikenya then mhm. naho zomba nyuma imyaka murakoze cyane urakotswana urako Mozambique migambi ibya ariko birahari uyu claude placide wo muri oranje yashikirije eh, placide yakengurutse yumva gukenguruka eh, ni byiza eh, yego kandi aravuga ati naho umuntu yoshobora kwihenda tuguma turi abantu ati mbwa bintumbero kumbure niyo umuntu agenda araba mhm. eh, cyo navuga nyine kandi kumbure tuzoguma dusaba umwiza nuko eh, kumbure uwo mugambi wo ukugwanya eh, kurwanya utinda ucika nk'umugambi w'igihugu ushyiramo n'abandi nyine tukabona amaminisiteri yose ari karabuja kuko n'ibyo guma bigarukira aho ku mushikiranganje w'intagati mu gihugu n'abandi bakabuja sosiyete civile abikorera utwabo secteur privé rukaba nk'urunani ruri hamwe n'intumbero y'ibikorwa byinshi biriko birakogwa kuko eh, kurwanya kugwanya igiturire bica mu nzira nyinshi mu nzira nyinshi eh, ubu rero kumbure mu minsi za tuzotinda twe turafasha twerekana ati burya n'izindi zofatwa n'izo ko hariho icyo bita perevansiyo mhm. ni ukuvuga gukinga eh, ingingo zifata kugira daboro Kinge ibintu bibuzwa amaparatike abuzwa kugira bakinge ibintu nyine umuntu ashyira muri paratike kugira bikinge ndakwirukane gute biciye mu mategeko amategeko mm-hmm. y'akazi arahari eh, mugabo ibyo bibaye mu gihe umukuru w'igihugu yigeze gushikiriza yuko uh, ariko arakora mugabo abantu bo hasi batariko bajyana n'intumbero yiwe batari ko bajyana n'ingufu ziwe bashatse kuvuga abantu batari ko baramufasha kugira bajyane hamwe mu iterambere ubu telefone yavuze ati ni umushikiranganje umwe kumbure ngo abandi bari hehe eh, hariho icyoba kibuze kugira mm, abantu bose bajyane mu iterambere kuko ndazi eh, hasigaye umwe inyuma haracabuze icyo bita sitarategi global kuko sitarategi global mhm. ntuca usaba naka ivyumviro rero ugira gute je nofasha iki je nofasha iki hakabyukiramo ikintu bita strategie globale mm-hmm. ico rero urumva kiraba kandi ico nibaza ko noneho bahabuze ko kugira iyo strategie globale ibe nigiki kibuze ishobora kubiri kirategurwa ntazo mugabo tuzuma dusaba yuko yojaho hari ico muzofasha mwebwe nka parseme kugira iyo strategie globale ijeho no kwerekana dabura ivyo yijamo hamugacu mhm. la necessite kwija nivyo yijamo kandi muriteguye kubikora kugira mufadikanye na leta vuba vuba vuba kuvyerekana kugira iyo strategie globale vuba cyane kugira mhm. muzohamagara namenyesha makuru eh, ntabona ati rero mago rwose murakoze cyane turi muri karadiridimba bya Laurence Economique turiteguye kwerekana ko ati koma kugira Laurence Economique ishoboke byogenda gute nciye nibuka akabazo kumbuye nagira ndababaze cyane cyane muratsuko tuko tuvuga bijanye n'ubutunzi n'ivyofasha igihugu gutera imbere muri rusangi umwihwezo wanyu naho kubijanye n'ubutare uh, eh, bucukugwa mu Burundi ivyo navyo biri muri bya bintu by'iterambere nyene nibiturire kuko ubutare Eh, urabura butari ubutari mu bisanzwe eh, buje bufasha iki bushobora ubufasha mu Burundi na cyane cyane kuronka amahera y'agaciro sibyo hmm. bushoka hanze kugira amahera y'agaciro yinjire muri ico gihe rero bitagenze uko canka kaboneka amakatatageza kuba yabonetse ucubona ko haragahaze hari ucuvuga ututi rero none amasuka ariko atangwa gute ababikurikirana uko babikora gute ni ibintu byinshi umuntu utayinjira mu ngabo ndarabaho nivo dendikatere eh, twaravuga tuti naho ubutare bwagiye buratangura gushoka ari bwinshi eh kera yari nk'amezi atatu niyo yasabwa mbere muri cyo bita facteur de convergence muri East African Community mbwa munyuma aratinda gabantu bari kuba haba ariko barashobora bariko barashobora kumure aho n'urutanga kuvuga ati turaberera gahaze ako gahaze rero ucurara umutegeko ukaraba zimwe za IT ico zisaba ibintu bya transparence kuko ibintu by'ubutare bikunda gupfira mu kubura umuco ukoregwamo harimo ibya institut de transparence za IT basaba ngo urundi bwinjiremo turi aho bari aho babigejeje n'ibyo twabikurikirana mu kumbura umunsi umwe tuzosorana icyegeranyo cyabyo mhm. turi muri karadiridimba ni akana kaji wabo ni ikiganiro giha akaryo n'akanya barundi muri hanze y'igihugu kugira namwe muterere mu kubaka igihugu cacu no guhindura ingendo kugira igihugu gitera imbere tugaruke kuri ibi bya kino kiza nacyo bita kovide cumi n'icyenda ikumbure nacyo ntibiboneka yuko uh, isi yose isa n'iyakozwe ko mbere mwarumvise ko hamwe hamwe ariko aratanga incanco ariko hano mu gihugu cyacu ntibiratangura gushika shaka tugaruke na no kuri kizo kino kiza ca covid 19 mu bijanye n'iterambere uburundi mubona mm, tuvuze imbere ya covid muri covid kuko inyuma ya covid ntaho turashika mubona uburundi bijyanye n'ubutunzi bwifashe gute ku bijyanye ubutunzi bwifashe gute mu gihe hari ikintu kiza cya covid urabona ikiza cha kovide icyo ibice dutandukaniye ko nuko mu bihugu bitunze hama hari icyo bita amaplan yo gusova ama ekonomi yabo eh, urabona nka nko muri etazuni eh, bamaze kuvuga yuko bagira bagire plan ya 2000 miliyari miliyari di ibihumbi bibi by'amadolari kugira bashigikire ubutunzi bw'abanyamerika n'abanyaburayi bari bararundira gutyo ubushinwa ubwo nyine bwinanata twebwe rero iwacu usanga kumbura ubyo nk'ubwo kugira bagire mhm. amazi bigorana nico gituma usanga n'ingingo rimwe rimwe ziriko zirafatwa baguma bacunze yuko zitoza kuyangaza iby'ubutunzi cyane kandi kubuvyura vyogorana Faustin ah, hari abavuga yuko ikiza ca covid coba kiri politike gusumbya amagara y'abantu hari ico mubivuze ko politiki ibyo byose nta kintu kidaciye ngo kibe politiki na ziya za sida yamaze kwikiza ku isi kirashoye politiki yo yamaha kuko ni umugabo indwara yo irahari kuko abantu barapfa kandi irabatwara mhm. hanyumaze kubatwara umuti nturaboneka hagiye kw'incancu politiki yo ntibura amakuru abona n'iburaya ubu igihugu kiba cyamaze gutora vagisi cyumva umengo ni ubu na diporomasi yo gukoresha kovide yatanguye gukoresha mm. urucancu eh kwerekana akabaho passport ya covid yumva ndiko ndavuga nk'ubu ibijya bihugu byo muri conseil de sécurité ibihugu les grandes puissances nk'igihugu kiba kitatoye vaccin kitacumba ko eh kirinyuma kirababara iki eh, ko kitakita wacu usanga rero n'ibyo by'inshansho kuzitanga naho makungu nivo militiraterale onivuga ati inshansho badisangire hari ubwo bashaka kubikoresha rero muri diplomasi ndakwereke yuko ari nk'ubushinwa ati nk'abagenzi banje intunze mhm. ya kovide abo dusanganywe kurabona ko hariho nk'ibihugu byihutira ku kibazo kimwe kimwe kizuba gihanze igihugu aho muzoba mukoze kurabona mhm. mu ijambo ry'intangamarara yavuze byinshi kandi ibibazo by'inkoramutima by'inkoramutima mhm. urumva nta bibazo byinshi nobona nobaza uno munsi ahubwo ndashima ndashima ari n'urya waterereye bwa mbere wo muri horande mhm. eh, wumvise ko uno munsi yikubise agashi abo mhm. nibo turi turabona bariko barasahiriza ku by'umukuru w'igihugu umutamu wacu yadusabye urakoze cyane eh, n'inzira yuko n'abandi nabone bari ku kivi eh, er- Ernest reka tugushimire aha cyo guhinduka ariko kuko ingendo duhitiyemwo zaratuzingamitse ziratujyana mu mico mibi hari abarundi bamaze kumenyera yuko ubuzima bwabo bwa misi yose ari kuzinduka ujya mu buntu bwo kwiba esikokeri iki kunyuruza ibyo niyo migenzo nuko bitegeza kuguma haracara abanarise hari ugasanga babiretse nukuri ukuri eh, hatangure impinduka kandi na leta ibe ubije gufata demezure forte cyo nakivuga mhm. vrema aho ibintu byari ibiko twabivuga kuva kera mhm. twatuba twingingo ruhasha ruhasha abantu bahindura ingingo bagiki eh urumva rero biratangwa Mm-hmm. kandi ibintu turabikenguruka cyane sinoja ndabikenguruka jewe ku mana murakoze reka ngire ko ndanagushimira Faustin ku kanya mwaduhaye muri kino kiganiro eh, mwakoze cyane murakoze cyane kandi nzobita ko ni byinshi fise no yaga n'abantu yagira abarundi mu bijanye no mu